Deja Latvijā - autors Gunta Bāliņa. Deja Latvijā - mākslas veids, kurā galvenais izteiksmes līdzeklis ir cilvēka ķermenis un tā veiktās kustības, kas sakārtotas noteiktā secībā, veido dejas kompozīciju, kura tiek izpildīta mūzikas pavadījumā vai bez tā. Galvenie virzieni Dēļas mākslā līdzās pastāv divi fundamentāli virzieni - klasiskā dēļa un modernā dēļa, kam piemīt gan savas būtiskas atšķirības, gan kopīgas pazīmes. Dēļas žanrus Latvijā raksturo katrā gadsimtā vēsturiski izveidojušies un formējušies noteikti mākslas stili, ar savam laikmetam raksturīgu vienotu kustību sistēmu, kura atbilst noteiktā laikā esošajiem dēļas virzieniem. Klasiskās dēļas virziens ietver baroka, klasicisma, romantisma, neoklasicisma, modernisma stilus, kas raksturo tautas dēļas, vēsturiskās dēļas, baleta, raksturdēļas žanrus. Modernās dēļas virziens ietver konstruktīvisma, ekspresionisma, postmodernisma, individuālos stilus, kas raksturo estrādes, džeza, modes, laikmetīgās vai mūsdienu dēļas žanrus. Tautas dēļa un tautiskā dēļa. Par senāko dēļas žanru var uzskatīt tautas deju, kas ir tradicionālās kultūras sadzīves dēļa. Tautas deju sauc arī par etnogrāfisko, tradicionālo folkloras autentisko deju, un ļoti būtiski ir, ka to nav iestudējis horeogrāfs. Latvijā tautas deja attīstījās laukos, īpaši tautas svētku norises laikā, kas notika pilsētu laukumos. Par latviešu tautas dēļas pirmsākumiem netieši liecina arheoloģiskie atradumi, rakstītās ziņas, kronikas ceļojuma apraksti. Līdzās tautas dejai izšķir tautisko deju, kas pieder skatuves mākslas žanram, kuru, piemērojot skatuvei, pārveidojuši paši izpildītāji vai profesionāli horeogrāfi. Latvijā tās sauc par apdarēm, tautas deju apdarēm, tautiskajām dejām, laukuma dejām un citām. Šādas dejas to vienkāršības dēļ ir piemērotas lielos laukumos izpildāmām dejām, folkloras festivāliem. 1937. gadā Rīgā notika aizsargu tautas deju un vingrošanas svētki, kuros piedalījās 20 tautas deju kopas ar 720 dejotājiem, bet 1948. gadā deju lielu uzvedumu pieņemts uzskatīt par pirmajiem Vislatvijas deju svētkiem. Laukuma deju un deju lieluzveduma attīstībā nozīmīgi ieguldījumi devusi latviešu horeogrāfe Ingrīte Edīte Saulīte. 1998. gadā 12. deju svētkos tika iestudēts uzvedums Solis laikā, 2001. gadā Rīgas 800 gadu jubilejai veltītajos dziesmu un deju svētkos uzvedums četri meti, un 2013. gadā deju lieluzvedums Tēva laipas, kurā 600 visu pauču deju kolektīvi ar 15 tūkstošiem dalībnieku deju rakstos atklāja latviešu tautas vēstures pagrieziens un latviskās dzīves ziņas vērtības. 2018. gadā 16. deju svētku deju lielu uzvedumā Māres zeme piedalījās vairāk nekā 18 tūkstoši dejotāju. Skatuviskā tautas deja horeogrāfi kolektīvi. Skatuviskās tautas dejas savus skatuves gaitas sāka kā divertisments teātris izrādēs, saglabājot tautas daļradas raksturīgākās iezīmes, pakāpeniski veidojoties par patstāvīgu profesionālās horeogrāfijas un mākslinieckās pašdarbības priekšnesuma veidu. Skatuviskās tautas dēļas horeogrāfijas dažādos laikos veidojuši Aija Baumane, Agris Daņļēvičs, Jānis Ērglis, Olga Freiberga, Milde Lasmane, Imants Magone, Arta Melnalksne, Jānis Purviņš, Attis Spura, Rita Spalva, Irēna Strode, Harijs Sūna, Uldes Šteins, Helēna Tangijeva Birzniece, Uldes Žagata un citi. Skatuviskās tautas dēļas popularitāte mūsdienās, 2017. gadā, apliecina lielais deju kolektīvu skaits - 789. Pazīstamākie bērnu deju kolektīvi - Dzinteriņš, Zelta Sietiņš, Teiksmiņa, Dzirkstelīte un citi. Pazīstamākie tautas deju kolektīvi - Dancis, Kalve, Vektors, Daļrade, Liesma, Līgo, Teiksma, Rotaļa un citi. Okupētajā Latvijā deju kolektīviem tika piešķirts nosaukums LPSR tautas deju ansamblis, kā arī darbojās profesionāli valsts deju ansambļi. LPSR valsts dziesmu un deju ansamblis 1946. līdz 1953. gads, Sakta 1956. līdz 1964. gads, Daile 1968. līdz 1997. gads. Kopš 1997. gada Latvijā darbojas tikai amatieru tautas deju kolektīvi. Raksturdeja horeogrāfi Līdzās klasiskajai dejai radās raksturdējas, kuru saknes sniedzas sirmā senatnē, bet par profesionālu žanru Latvijā izveidojās 19. gadsimta beigās. Vispirms tās parādījās dramatiskā teātra izrādēs, bet vēlāk klasiskajos baletos, kur tautas deja tika dēvēta par raksturdēju. Spilgtākie raksturdēji interpreti un horeogrāfi Latvijā bijuši Alberts Kozlovskis, Osvalds Lēmanis, Valentīns Blinaus, Aija Baumane, Marta Alberinga. Lai nodrošinātu mākslinieciski augstvērtīga repertuāra izveidi Latvijas tautas deju kolektīviem, stimulētu horeogrāfus jaunrades darbam un sadarbībai ar komponistiem, tiek rīkoti deju jaunrades konkursi. Nozares izveidošanās un attīstība Katrs laikmets un sabiedrība izvirzīja savas prasības arī dēļas mākslā. Latvija daudzu gadsimtu gaitā attīstījās kā multikulturāla zeme. Vācu, poļu, krievu, zviedru ietekmes uzslāņojās pamattautas kultūrai. 15. gadsimtā radās priekšnesumi, intermēdijas, kas bija speciāli iestudētas dejas, no kā veidojās atšķirīgs izpildījums starp galmā un tautā dejotajām dejām, sadaloties tautas dejā un galma jeb balles dejā. Pirmās intermēdijas ar speciāli iestudētām dejām Rīgā notika 1782. gadā Muses teātra namā. Stingrās formās ieturētās baroka stila dejas gavote, alemande un manierīgais menuets tika dejots augstmaņu pilīs un muižās - Rīgā, Rundālē, Jelgavā, Ungurmuižā, bet romantisma laikmetā, 18. un 19. gadsimtā, tika iepazīts valsis, polka, polonēze, kadriļa, mazurka, galops. Balles dēļas vai mūslaiku balles dēļas sinonīmi salona dēļas, viesību dēļas ir rekreācijas jeb sabiedrisko dēļu kategorijai piedarošas vienkāršas klasiskās pāru dēļas ar improvizācijas tipa horeogrāfiju. 20. gadsimta 20. gados Rīgā populāri bija varietē tipa restorāni, kuru obligāta sastāvdaļa bija kabarē priekšnesumi. Iecienītākās bija varietē Viktorija, Café de Paris, Alhambra. Popularitāti ieguva arī deju zāles Trokadero, Dancing Palace, Šimidīlī. Savukārt Pikadīlī jau 1923. gadā piedāvāja varietē kabarē programmas. Balles dēļas ir lēnais valses, angļu, tango, vīnes valses, fokstrots, šimī un kvipsteps. 20. gadsimtā radās jauni dēļas stili - ballīšu jautrības un miksera dēļas. Tās ir rekreācijas dēļas ar fiksētu horeogrāfiju vai horeogrāfu radītas, veidojušās uz dažādu tautu deju bāzes, piemēram, putniņu deja, letkis, sirtaki, makarena, lambetvoks, bumsedēze, līnīdējas. Zināmākās līnīdēju grupas Latvijā ir jautrie zābaciņi, tik un tā, varavīksne un citas. Šīs dēļas var dejot apļos, līnijās un pāros, mikseri dēļas laikā notiek partneru maiņa. 20. gadsimta 70. un 80. gados popularitāti ieguva rēvija, dēļas priekšnesumi tādos restorānos un bāros kā Jūras pērle, Latvija, turists, kuru programmas veidoja profesionāli horeogrāfi Janīna Pankrate, Raimons Dzenis, Marks Gurmans, Inese Čača, un kurās piedalījās profesionāli dejotāji. Laikmetīgā deja, horeogrāfi, kolektīvi. 20. gadsimta sākumā radās modernās dēļas virziens, kuru pieņemtā noteikta kustības sistēma ir pamats laikmetīgās vai mūsdienu dēļas žanram. 21. gadsimtā laikmetīgā dēja ir viens no populārākajiem dēļas mākslas žanriem Latvijā un pasaulē un ietver daudzus un dažādus dēļu stilus - hip-hops, house, hip-hop new style, hip-hop klasstyle, popping, breaks un citi. Latvijā laikmetīgās dēļas žanrā darbojas brīvmākslinieki, profesionālās laikmetīgās dēļas grupas un apvienības, kas valstiski netiek finansētas. Laikmetīgās dēļas žanrā darbojas horeogrāfi Olga Žitluhina, Lilija Lipora, Edīta Ābeltiņa, Dmitrijs un Elīne Gaģukeviči, Agris Daņļievičs, Edmunds Veizāns un citi. Populārākās laikmetīgās dēļas grupas un apvienības – Horeogrāfa apvienība ārā, ģērtrūdas ielas teātris, Dērtī Dīla teātro, Dejas anatomija, deju grupa ritmas, deju grupa dzirnas, Līgas Libertas deju teātris, kā arī Agradaņa Ļēviča un Edmunda Veizāne deju skolas. Apvienojoties laikmetīgās dēļas pārstāvjiem, 2003. gadā tika dibināta Latvijas Profesionālās mūsdienu dēļas horeogrāfu asociācija. Tā organizē nozīmīgus starptautiskā un Latvijas mēroga projektus, piemēram, ikgadējo starptautisko laikmatīgās dēļas festivālu Laiks dejot, laikmatīgās dēļas mobilitātes un apmaiņas projektus, Eiropas Savienības programmas kultūra projekta Emotional Bodies and Cities un Emotional Rethinking Dance ietvaros, kā arī interaktīvā formāta pasākuma Dējas diena kopš 2012. gada, piedāvājot bezmaksas meistarklases un radošās darbnīcas. Profesionālās dēļas, baleta un laikmatīgās dēļas procesa analīzei un dokumentēšanai izveidotas un darbojas tīmekļa vietnes Journal Dance LV, Baleta Dance LV. Latvijas Nacionālās encyklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas radio programmu vadītāja Laura Dreimane.